Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. dobrodošli u još jednu emisiju Stream Away, čija ovo tjedna tema je stres, uzroci i simptomi stresa, te način na koje možemo stres pobijediti, te kako se prilagoditi okolini modernim izazovima. ako sjećate da imate previše stvari koje morate obaviti, a premalo vremena i čini vam se kao da ćete svakog trena eksplodirati, vi se zapravo pod stresom. Može se reći da je stres uobičajeno i svakodnevno iskustvo našega tijela i uma nastaje dok se mi pokušavamo prilagoditi okolini koje se neprestano mijenja. Ljudi često misle da je stres pritisak na poslu, briga o bolesnom djetetu ili prometna gužva dok žure na posao. No u biti to, to što smo sad spomenuli, ti prizori, to su tek podržaj, a stres je unutarnja reakcija našeg tijela na takve situacije. Stres je zapravo automatski odgovor organizma na situaciju koja ga ugrožava, nazvano bori se ili bježi, a potaknuti djelovanjem adrenalina i nekih drugih hormona stresa. Ti hormoni pobuđuju čitav niz fizioloških reakcija kao što su ubrzano kucanje srca, povišenje krvnog tlaka, ubrzano disanje, napetost mišića, širenje zjenica, osjećaj suhih usta i povišenje šećera u krvi. Jednostavno rečeno, stres je stanje povećane budnosti koja je nužna da bi se organizam obranio kada se suoči s određenom opasnošću. Mi kada se osjećamo tjeskobno, napeto ili umorno, preplašeno, potišteno, mi smo pod stresom. Vrlo malo je trenutaka u životu koji nisu ispunjeni, nažalost, tim događajima i privisima koji izazivaju takve osjećaje i zato je stres postao prihvatljiv i neizbježan dio svakodnevnog života. Zapravo, suprotno općem mišljenju, stresan životni stil nije isključivo pojava modernog doba, jer e, stres je od uvijek bio svojstven ljudskom postojanju i život bez stresa bi zapravo bio nepodnošljiv. Na primjer, neke vrste stresa iznimno su poželjne, poput tjelesne aktivnosti ili rješavanja intelektualnih zadataka, poput seksa i intenzivne kreativnosti. Stres postaje štetan i nastaje tiskoba tek kada neka promjena stvarna ili doživljena kao takva stvara sposobnost našega tijela da se prilagodi situaciji. Tada smo skloni neželjenim fizičkim, mentalnim ili emocionalnim reakcijama i bolesti. Može se čini nemogućim, ali možete naučiti živjeti bez stresa jednostavno slušajući se. Ne slušajući, nego slušajući sebe – Slušajte kakve zahtjeve stavljate pred sebe i što je važnije slušajte način na koji ih odgovorite. Zapravo većina ljudi uopće ne polaže nikakvu pažnju na način razgovora sa samima sobom i prema drugima su ljubazni, a prema sebi se ponašaju kao zapovjednici. To je zapravo zbog toga što nam nikad nitko nije ukazao na važnost razgovora sa samima sobom te koliko on utječe na naše zadovoljstvo i razinu stresa u životu. Doslovno vi možete potpuno eliminirati stres, promijenite li način na koji razgovarate sami sa sobom. Vjerojatno kao i većina drugih ljudi sebi ste postavili previše zahtjeva, a postavljajući zahtjeve i sami sebi stavljate pritisak njihovo ostvarenja što direktno vodi do stresa. Stoga idući put kada ponovno sami sebi postavite neki zahtjev, nakon njega postavite rečenicu. Što ako ne? Na taj način ćete uvidjeti da se ništa strašno neće dogoditi ako je ne ispunite taj zadatak često će odgovor na tako pitanje biti samo to bi bila katastrofa. A zbog čega ne razvadite li odgovor, on će u vama proizvesti još više stresa. Morali biste iz svoje glave potpuno izbaciti izjave tipa moram, njih zamijeniti s trebom ili želim. Nakon toga, ako nešto ne bude išlo prema vašim željama, zamijenite misao katastrofa u jednostavno nije dobro. Jer svaku katastrofu teško ćete podnijeti, a kada nešto nije dobro, to se može riješiti. Pamtite da se katastrofalne stvari neće dogoditi samo zbog, što, zbog toga što niste stigli napraviti sve što ste željeli. Katastrofe se najčešće dešavaju zbog više sile, a na nju ne možete utjecati. Često stres uzrokuje rečenica ne mogu to podnijeti, to je možda vam se neće svidjeti rezultati ako stvari ne krenu po vašim željama, ali vjerujte možete to podnijeti. Za promjenu razgovora sa samima sobom treba će vam dosta vježbe i, ne, i nemojte očekivati da će se promjene dogoditi preko noći poput neke čarolije. Svakodnevno morate obratiti pažnju kako razgovarate sa sobom, slušajte svoje izjave i izbacite moram rečenice. Nažalost, pošto stresne situacije ponekad ne možemo izbjeći, između ostalog možda i ne trebamo pokušavati i izbjegavati neke situacije samo zbog toga što su stresne, zato što na takav način mijenjamo svoju osobnost. Zato bismo trebali naučiti nositi se sa stresom i ublažiti njegove posljedice. Kao početak neki od savjeta bi bili da se redovito opuštate i naučite meditirati, Odvojite dovoljno vremena za razonodu, a izvan radnog vremena se bavite stvarima koje vas zanimaju. Povremeno razbite neke ustaljene navike baveći se nečim novim i napravite redovit raspored spavanja i čvrsto ga se pridržavajte. Dosta se odmarite i vježbite redovito i izbjegavajte nekamo žuriti. Također nemojte preskakati obroke zbog žurbe jer time ćete poremetiti razinu šećera u krvi Pišite o stvarima koje vas muče, zapitajte se što je najgore što vam se može dogoditi, da li je problem zaista vrijedan zabrinutosti. Izbjegavajte sažaljenje, naučite ponovno uspostaviti ravnotežu nakon stresnog događaja. Otvorite se, stvarajte nova prijateljstva i trudite se približiti drugim ljudima. Kada se nađete u stresnoj situaciji, napravite stanku. Ušutite i deset puta duboko udahnite i izdahnite. I nemojte galamiti bez, bez obzira koliko situacija bila stresna. Naučite se stišati samo galamom i što se više živcirate štetite samo sebi. Što se tiče uzročnika stresa, ti stresori su mnogobrojni i raznoliki, a možemo ih podijeliti u dvije osnovne kategorije, odnosno vanjske i unutarnje. Vanjski stresori su recimo fizička okolina poput buke, blještovog svjetla, vrućine, zatvorenog prostora. Zatim su tu društvene interakcije poput e, grubosti, šefovanja ili agresivnosti drugih koji do nas dovode do stresa, organizacijski stresor, znači pravila, propisi, rokovi, birokracija, važni životni događaj, najčešće je to smrt nekoga s kojima ste bili u rodu, e, gubitak posla, unapređenje ili rođenje djeteta. Svakodnevne poteškoće poput zamjena i nesporazuma, zametnutih ključeva i mehaničkih kvarova također dovode do stresa. Unutarni stresori su način života, znači konzumiranje kofeina, nedovoljno spavanje i preopterećen dnevni raspored. Osim toga tu su i negativne autosugestije, odnosno pesimističko razmišljanje, samokritičnost, sklonost pretjeranom analiziranju. Zatim postoje zamke u načinu razmišljanja koje su također jedni od unutarnjih stresora i to su nerealna očekivanja, previše osobno shvaćanje stvari te razmišljanje sve ili ništa. Također tu se ubraja i pretjerivanje i kruto razmišljanje. Osobine ličnosti sklone stresu su ličnost tipa A, perfekcionist i radoholičar. Ti uzročnici, znači ti vanjski i unutarnji stresori, dovode do pojave raznih simptoma, emocionalnog i duševnog stresa i najčešći od njih su ljutnja, skoba, strah, potištenost i zabrinutost. Osim toga razlikujemo negativni i pozitivni stres. E, negativni stres je onaj ako je stres pretjeran, produženo trajanje i bez rasterećenja može imati štetan učinak na psihičko, fizičko i duhovno zdravlje. Ako tako stresno stanje ostane neriješeno, osjećaj ljutnje, frustracije, straha i potištenosti koje je stres prouzročio mogu prouzrokovati razne bolesti. Zato je prema nekim procjenama stres najčešći uzrok lošeg zdravlja u suvremenom društvu i vjerojatni razlog za čak 80% posjete liječnicima opće prakse. Stres pridonosi nekim izraženim zdravstvenim stanjima kao što su glavobolje, probavne tegobe, kožne bolesti, nesanica i čirevi, no stres je jedan od važnih čimbenika najčešćih uzroka smrti u zapadnom svijetu. Raka, srčanih bolesti, slučajnih ozljeda, ciroze jetre, dišnih poremećaja te samoubojstava. Stres može imati pozitivan učinak, a ključna je njegova uloga u razvoju motivacije i svjesnosti zato što stres omogućuje poticaj potreban da bi se odgovorilo na izazov u određenoj situaciji. Napetost i budnost nužne su za preživanje u mnogim vidovima života i bez njih bi postojanje bilo prilično dosadno. Stres izaziva i osjećaj hitnosti i opreza koji su potrebni za preživljavanje u opasnoj situaciji, na primjer kada prelazimo prometnu cestu ili vozimo u lošim vremenskim uvjetima. Previše opušten stav u takvim slučajevima mogao biti koban stresa i pojedinaca nema jedne razine stresa koja bi bila povoljna za sve ljude, zato što je svatko različiti i na jedinstven način doživljava i reagira na događaje. Ono što je tjeskobno za jednu osobu može značiti radost drugoj. Osoba koja voli raditi sama bila bi pod stresom na poslu koji uvjetuje puno društvenih doticaja, dok bi osoba koja je uspješna kao dio tima vjerojatno bila pod stresom na poslu koji podrazumijeva rad kod kuće. Čak i ako bi se svi složili da je određeni događaj uznemirujući, razlikovali bi se u fizičkim i psihičkim reakcijama na njega. Neki pojedinci osjetljiviji su na stres od drugih zbog iskustva u djetinjstvu te utjecaja roditelja, učitelja i religije. Važno je primijetiti da većinu stresa koji osjećamo zapravo stvaramo sami. Način na koji poimamo život, hoćemo li se zbog nekog događaja osjetiti motivirano ili ugroženo, ohrabreno ili obeshrabreno, sretno ili tužno, u velikoj ovisi o načinu na koji poimamo sebe. Paradoksalno je da većinu stresa stvaramo sami, a kada smo uznemireni skloni smo uzrok stresa vidjeti uglavnom u vanjskim činiteljima. Stoga je kao prvo važno shvatiti i priznati da smo sami tvorci svoje uzrujenosti da bismo pritom našli način kako se s njom suočiti. Ako niste znali, procjenjuje se da je 80% svih bolesti modernog doba nastalo zbog samog stresa. U Velikoj Britaniji se godišnje izgubi 40 milijuna radnih dana zbog bolesti izravno povezanih sa stresom. Gubitak britanske industrije koji nastaje zbog stalnog izbivanja s posla koje je uvjetovano bolestima povezanim sa stresom, poput uživanja alkohola, migrene i tako dalje, procjenjuje se na 1,5 milijardi funti godišnje. Godišnje od stršanih bolesti u Velikoj Britaniji umire 250 tisuća ljudi. U SAD-u se procjenjuje da godišnji troškovi liječenja nastali zbog stresa premašuju milijardu dolara. Također tamo se u posljednjih 50 godina srčane bolesti su se povećali za 500%. Osim toga, Amerikanci godišnje uzimaju 5 milijardi doza sredstava za smirenje i 16 tisuća tona aspirina. Kako naše tijelo odgovara na stres? Dvojica američkih liječnika Kenon i Sally 30. E, godine 20. stoljeća su otkrili da je prva reakcija na izraženi stres ona koju nazivamo bori se ili bježi. Tada se naime aktivira zaštitni mehanizam organizma koji ga priprema na borbu suočiti se sa uzročnikom stresa ili na bijeg, odnosno izbići prijetnju koju on predstavlja. Isprva nas reakcija bori se ili bježi, upozorava na opasnost i zapravo je korisna, daje nam snagu, brzinu i izdržljivost, što je nužno za opstanak. Naš odgovor na stres kontrolira endokrini sustav koji regulira razine tjelesne funkcije, uključujući reproduktivni sustav, imunološki sustav, rast, alergijske reakcije, metabolizam te toleranciju na stres. Svaki zahtjev za naše fizičke i mentalne sposobnosti potaknut će rad endokrinih žlijezda, uglavnom nadbubrežnih žlijezda, hipofize i hipotalamusa, te će one početi u krvotok lučiti kemijske glasnike koje nazivamo hormoni. Među tim hormonima stresa nalaze se moćni stimulanci poput e, adrenalina, noradrenalina, kortizona, testosterona i tiroksina koji uzrokuju različite tjelesne reakcije. Najčešće reakcije su izraženo širenje zjenica, znojenje, povećani broj otkucaja srca i povišeni krvni tlak kako bi se više krvi slilo u mišiće, mozak i srce, ubrzano disanje kako bi tijelo udahnulo više kisika, mišićna napetost kao priprema za akciju, povećan dotok krvi u mozak, srce i mišiće, to su organi koji su najvažniji u suočavanju sa opasnošću, Također e, stanje pojačane i napetne koncentracije i osjetljivosti kako bi se procijenila situacija i brzo djelovala. Osim toga, tu je i povišena razina šećera u krvi, masnoća i kolesterola, koje su dodatni izvor energije, te povišeni trombociti i faktor grušanja krvi kako bi se spriječilo krvarenje u slučaju ozljede. Nažalost, iako bi u nekim ranijim stadijima ljudske evolucije ovakva prirodna fizička reakcija bila neprocjenjiva, bori se ili bježi rijetko odgovarajući odgovor na stresne situacije suvremena doba. Zbog stanja stresa bez rasterećenja koje neprestano traje duže vrijeme, naše je tijelo u stalnom stanju uzbuđenosti što može prouzročiti postupnu pojavu raznih zdravstvenih tegoba. Opći adaptacijski sindrom je zapravo sastoji se od tri faze. Prva faza je reakcija na uzbunu, druga je faza adaptacije, a treća je faza istrpljenja. Faza reakcije na uzbunu je bori se ili bježi reakcija koja priprema tijelo na neposrednu akciju. Ako uzročnik stresa ne posuste, tijelo se pripremi na trajnu zaštitu lučenjem dodatnih hormona koji povećavaju razinu šećera u krvi kako bi se osigurao izgled energije, a povećava se krvni tlak. Ovo je već druga faza, faza adaptacije koja je rezultat dugotrajne izloženosti stanju stresa. A adaptacija uobičajena i nije nužno štetna, no bez povremenog opuštanja i odmora koji će predstavljati ravnotežu reakciji na stres, osoba koja je pod stresom bit sklona umoru, padu koncentracije, razraženosti i letargiji. A ta stanja su rezultat napora da se ne popusti stalnom pritisku negativnog stresa. Osoba koja je pod ustrajnim kroničnim stresom ulazi u treću fazu, u fazu istrpljenja. Znatno su joj smanjene mentalne, fizičke, i emocionalne sposobnosti, a tijelo ulazi u nesašicu hormona nadbubrežnih žlijezda u koje se razina šećera u krvi smanjuje zbog istrpljenosti tih žlijezda što dovodi smanjenoj toleranciji na stres, progresivnom mentalnog i fizičkoj iscrpljenosti, bolesti i na kraju kolapsu. izloženost pretjeranom stresu dovodi do hormonalne ravnoteže koja uzrokuje razne simptome. Fizički simptomi su promjene u navikama spavanja, umor, probavne smetnje, gubitak seksualnog nagona, glavobolje, bolovi u raznim dijelovima tijela, upale, loša probava, vrtoglavice, znojenje, drhtanje, trnci u šakama i stopalima i često ostajanje bez dahate, lupanje srca i njegov nepravilan rad. Psihički simptomi su nedostatak koncentracije, rupe u pamćenju, zbunjenost, dezorijentacija, napadi panike te neodlučnost. A simptomi ponašanja su promjene apetita, ili se jede previše ili premalo, poremećaj hranjenja, odnosno anoreksija, bulimija, povećano uživanje alkohola i drugih opijata, pojačano pušenje, nemir, grizanje noktiju i hipohondrija. Tradicionalni simptomi su napadi depresije, nestrpljivost, razraženost, navali bljesa, plačljivost, opadanje brige osobnih higijeni i izgledu. Bolesti koje su povezane sa stresom su kardiovaskularne bolesti, imunološki sustav, astma, šećerna bolest, čirevi, probavne smetnje, kožne bolesti, glavobolje, migrene, PMS, odnosno predmenstrualni sindrom i depresija. Pa sad da ne bih baš previše ulazila u analizu svih tih bolesti koje su povezane sa stresom, možda bi bilo dobro spomenuti imunološki sustav koji štiti tijelo od zaraza i bori se protiv štetnih stranih tijela koji ga ne padaju poput virusa i štetnih bakterija i protiv raka. Pretjerani stres može oštetiti imunološki sustav tako što utječe na timus koja je važna endokrina žlijezda. Timus naime proizvodi bijela krvna zrnca zvana T stanice koje pomažu u održavanju imunološkog sustava te razine hormone s imunološkim djelovanjem. Reakcija na stres preusmjeruje sva sredstva prema onim dijelovima tijela koje imaju glavnu ulogu u suočavanju sa stresom, znači prema mozgu, srcu i mišićima. Ostali su sustavi tijela tada lišeni sredstava, što naravno odključuje imunološki sustav. Hormone koje proizvode nadbubežne zljezde mogu otjecati na to da se timus ili prsna zljeza skupi i manje aktivnost bijelih krvnih, stanic, krvnih zrnca, što oštećuje sposobnost tijela da se odupre zarazama. I tada se zbog visokog stresa smanjuje otpornost na običajne zaraze kao što su prehlada, gripa i herpes kako su određene vrste bijelih krvnih zrnaca koje stvara timus aktivne u prevenciji razvoja raka u tijelu, svako oštećenje timusa može imati negativan utjecaj na otpornost tijela na rak. Šećerna bolest ili dijabetes nastaje kada tijelo više ne može pravilno obavljati izmjenu tvari, u ovom slučaju šećera, što dovodi pretjerano visokoj razini šećera u krvi. Metabolizam šećera regulira hormon inzulin koji gluči gušterača. Većina diabetičara može proizvesti inzulin, no razni činioci ograničavaju djelotvornost tog hormona što je poznato kao inzulinska osjetljivost. Kao što je već znano iz fiziologije reakcije na stres, otpuštanje hormona nadbubrežnih žlijezda u stanju stresa može bitno utjecati na razinu šećera u krvi. Adrenalin utječe da se na šećer iz vjetra, da se šećer iz vjetra otpusti u krvotok, a kortizon djeluje na smanjenje metabolizma glukoze u stanicama tijela. Velike količine kortizona utječu na smanjenje inzulinske osjetljivosti. Visoke razine šećera u krvi nisu opasne za zdrave osobe, no kronični stres u kombinaciji sa drugim čimbenicima, poput debljine na primjer, povećava vjerojatnost pojave šećerne bolesti. Mnogi problemi probavnog trakta povezani su sa stresom, kao na primjer kostipacija, proljevim sindrom iritabilnih crijeva. Živcima u probavnom traktu mozak šalje poruke u obliku hormona, a oni pak prenose mišićima crijeva trebaju li se opustiti ili stisnuti. Hormonalna neravnoteža može prouzročiti promjene probavnih funkcija poput grčeva, zatvora ili proljeva. Kronični stres zapravo onemogućuje rad probavnog sustava i pojačava sve poremećaje u probavi. Glavobolje su jedno od najčešćih nevolja od koje svi pokatkad patimo. Milijune ljudi svake godine zatraži liječničku pomoć zbog istog problema i velike se svote novca redovito trošene na lijekove koje olakšavaju za razne bolove u glavi. Zanimljivo je da većina glavobolja nije nastala kao posljedica neke bolesti, neć su uzrok umor, emocionalni poremećaj ili alergije. Najčešću vrstu kroničnog tenzijsku glavobolju obično uzrokuje depresija. Samo moždano tkivo je neosjetljivo na bol, kao što je to i vanjska košana zaštita mozga, odnosno lupanja. Bol koja nastaje tijekom glavobolje zapravo je posljedica stimulacije onih struktura koje su osjetljive na bol, poput membrana koje ovijaju mozak, te moždanih živaca i živaca gornjih dijela vrata. Glavobolje koje nastaju zbog grčeva mišića nazivaju se Tensijskim glavoboljima, a one koje uvjetuju širenje žila nazivaju se vaskularne glavobolje. Gotovo 90% ljudi koji zbog glavobolje zatraže liječničku pomoć pati od tenzijskih glavobolja. Obilježje tih glavobolja je raspršena bol koja se ili širi cijelom glavom ili stvara osjećaj uske vrpce koja kao da nas teže oko glave. Često se povezuju sa nedovoljnim snom ili stalnom napetošću mišića vrata, ramena ili čela. Ti se mišići moraju opustiti da bi bol popustila. Osim te glavobolje, tu se ubraja i migrena koja je najčešći oblik vaskularnih glavobolja. 60% onih koji pate od migrena su žene i u većini njih se prvi simptomi jave između 10 i 30 godine života. Približno u 30% slučajeva napadu migrene prethode znaci upozorenja kao što je to pojava slijepih točaka, bljeskavih svjetala, umrtljenost nekih dijelova tijela i iskrivljena vidna percepcija. Tijekom napada migrene bol se redovito javlja na samo jednoj strani glave i često je prati mučnina. Mnogi su činioci sposobni prouzročiti napad migrene, a među njima i stres, umor, promjena vremena, post, lijekovi poput kontracepcijskih pilula koje, sastoje, sa, koje sadrže estrogen, potom neke vrste hrane, recimo sir, alkohol, čokolada koje sadrže substancije koje utiču na krvne žile. No, mnogi pacijenti koji pate od migrene to su naslijedili. Kronične glavobolje također mogu biti fizički simptom depresije ili kojeg drugog ozbiljnog emocionalnog problema. Ako patite od stalnih glavobolja, svakako se obratiti liječniku da bi se dobili odgovarajuću pomoć. Zbog stresa isto tako psihički slabimo, pa kronični stres može izazvati duboku depresiju. Razvoj depresije mogu pridonijeti fiziološke promjene koje stres uzrokuje. Adrenalin i noradrenalin nisu samo hormoni nadbubrežne žlijezde, nego i kemijski glasnici koji mozgu prenose određenu poruku. U nekih pojedinaca uspjelo se povezati smanjenu razinu noradrenalina s pojavama depresije. Stoga je nedostatak hormona nadbubrežne žljezde tijekom kroničnog stanja dugotrajnog stresa nedvojbeno jedan od se koji prodonosi bolesti depresije. Nakon pauze malo više ću reći o uzročnicima stresa i borbi protiv stresa, znači odnosno načinima na koje se stres može pobijediti. esta noche hay luna llena, llena de felicidad. Y la banda está aquí presente. Y la banda va a empezar. Recorriendo por toda tu gente. La fiesta va a comenzar. Y la gente va bailando, la gente va gozando, la gente que no para de brincar. Y la gente va bailando, la gente va gozando, la gente que no para de brincar. de fiesta, esta noche vamos a bailar. Esta noche hay luna llena, llena de felicidad. Un pasito más para adelante y un pasito más para atrás. Esta noche nadie se cansa, esta noche vamos a bailar. Y la gente va bailando, la gente va gozando, la gente que no para de brincar. Y la gente va bailando, la gente va gozando, la gente que no para de brincar. Gradski život i oskudice i siromašenje koje takav život donosi najveća su opasnost za veliki dio društva. Među predvladavajuće oblike stresa u gradskoj sredini ubrajaju se neprimjereno stanovanje, buka, zagađenost, prenapučenost, nasilje i siromaštvo. S vremenom ti čini, činitelji postaju sve izraženiji i znatno utječu na nas, na način našeg života i na naš rad i igru, odnosno zabavu. Snaga njihova utjecaja ovisi o infrastrukturi određenog područja, problemima transporta kao i o tome koliko se od svoga svakodnevnog okruženja možemo povremeno odmoriti i odmaknuti. Prirodno svjetlo koje nas okružuje jedno je od najvažnijih svojstava za održivanje kvalitete našeg života. Možemo reći da prirodno sredstvo ima jednako vitalno značenje za nas kao i zrak koji udišemo. Zapravo ono regulira razinu hormona melatonina koji utječe na spavanje, raspoloženje i reproduktivni ciklus. Mi još uvijek posjedujemo instinktivnu potrebu za svjetlom i suncem, a njome možemo objasniti godišnje migracije ljudi u područja s toplijom klimom. Nedostatak dnevnog svjetla može potaknuti akumulaciju melatonina, što uzrokuje letargiju i depresiju, a s time je povezan i određeni tip depresije, takozvana sezonska depresija, pogađa, koja pogađa velik broj ljudi. Osnovno obilježje te vrste depresije je da se simptomi javljaju redovito tijekom zimskog razdoblja. Ljudi koji pate od tog poremećaja zimi se osjećaju nedruštveno, umorno i potišteno. Terapija svijetlom često daje izvrsne rezultate i od velike pomoći onima koji pate, a sastoji se od jutarnjeg izlaganja jarkom svijetu punog, spektra. Općenito poželjno je raditi pored prozora i propustiti što više dnevne svjetlosti u svoj dom, a fluorescentno svjetlo je najneprirodniji izvor svjetlosti i trebalo bi ga izbjegavati koliko god je moguće. Boje su povezane s našim emocijama i u tom se smislu dotiču svih aspekata našeg života i mogu imati veliki utjecaj na naše raspoloženje i percepcije mi stvaramo neke svoje vlastite određene predođbe o određenim bojem, pod, o bojama i po njima se ravnamo. I možda smo neke boje odabrali zbog reakcije koje su nama izazvala pojedina njihova obilježja ili smo se samo odlučili na temelju osjećaja osobite sklonosti prema određenoj boji. I sigurno je da možemo razlikovati fizičko i psihičko djelovanje pojedinih boja. Tako su istraživanje pokazala da neke fiziološke reakcije poput krvnog tlaka i uzorka moždanih valova mogu varirati ovisno o boji kojoj je tijelo izloženo. Na primjer, izlaganje crvenoj boji, čije djelovanje izrazito poticajno, može dovesti do povećanja krvnog tlaka, a izlaganje svjetlosti plave boje izazvati će suprotni učinak. Već je dosta uvriježeno shvaćanje prema kojem su osobni odnosi jedan od glavnih udružnika stresa, a ključnu ulogu među njima ima intimni odnos partnera i slijedi ga odnos roditelja i djeteta. Također kao čimbenici koji pridonose uspješnom odnosu, uglavnom bez stresa se navode kao kvalitetna komunikacija, iskrenost prema sebi i partneru, sposobnost slušanja i poštovanja sebe samoga i svog partnera, realistična očekivanja i kvaliteta vremena provedenog zajedno i provedenog odvojeno. Dosta veliki uzročnici stresa, poput e, bolnog ubitka, novčanih problema i prekida intimnih veza, zapravo potječu iz obiteljskog okruženja, i opće povećanje razine stresa u zadnjih 30 godina se može djelomično objasniti tim promjenjivim društvenim uvjetima. Zapravo bliski odnosi u poslovnom i društvenom okruženju mogu se shvatiti u kontekstu velike proširene obitelji, pa u takvoj situaciji pojedinac ima koristi od brojnih kontakata i razvijene komunikacije, te dobiva povratnu informaciju što mu omogućuje da stekne realistične životne ciljeve i vrijednosti. Na isti takav način dolazi do korisnih informacija i pomoći kako bi prevladao poteškoće na koje najlazi. No gubitak potpore i raspletanje mreže bliskih društvenih odnosa čine pojedinca ranjivim i sklonim raznih e, raznim oboljenjima koje su povezane sa stresom. Slično je kada se govori o obiteljskom domu, zato što je to mjesto sa jedne strane izvor podrške, naklonosti i ljubavi, a sa druge strane zna se da su upravo u obiteljskom okruženju neki pojedinci, a osobito žene i djeca, izloženi različitom stupnju fizičkog i emocionalnog nasilja. Samo uloga roditelja po sebi naveće veliki fizički, emocionalni i financijski teret, koji može slomiti manje izdržljive osobe, a najstresnija od svih situacija je spoj briga o djetetu i zaposlenje u punom radnom vremenu. To se naravno posebno odnosi na majke jer se pretpostavlja da će upravo one ponijeti veći dio odgovornosti, a ne očevi kada je riječ o kućanskim poslovima i brizi o, djetetu. I vrlo vjerojatno će u tim situacijama dolaziti do svađa, neslaganja, nesporazuma i međusobnog zamjeranja i do depresije. Stres na poslu koji nam, znači posao nam osigurava određeni prihod, no i omogućuje ispunjavanje nekih niza drugih ljudskih potreba potrebu za kretanjem, rješavanje intelektualnih zadataka, ostvarivanje društvenog kontakta, razvijanje osjećaja vlastite vrijednosti i kompetentnosti. No isto vrijeme posao je nažalost bitan uzročnik stresa koji nastaje zbog prirode odnosa između uprave i zaposlenika i kao i zbog vrste odnosa između ravnopravnih kolega na radnom mjestu tako da dosta veliki, znači ti uzročnici stresa su mm, na poslu, promjene radnih navika, uvjeti rada, nedovoljan rad, preopterećenost radom, nesigurnosti, sukobi koji mogu nazati i zbog nekog posla koje pojedinac zapravo ne želi obavljati ili se obavljanje određenog e, zadatka sukobljava sa njegovim osobnim, društvenim ili obiteljskim vrijednostima. Osim toga još su bitni i odgovornost, zato što što je veća odgovornost na poslu, veća je razina stresa te odnosi na poslu koje je vrlo važno je da budu dobri. I e, također i promjene na poslu koje mijenjaju psihološke modele, fizičke navike ili obrazce ponašanja predstavljaju svjesne, stresne trenutke, bilo da je riječ o napređenju, odlasku u mirovinu ili otpuštanju viška radnika. Vrlo vjerojatno je da će nekako traumatično djetinstvo isto prouzročiti više razine stresa u odrasloj dobi, zato što teško djetinstvo utječe i na nisko samopoštovanje, na nisku asertivnost i uzrokuje poteškoće u izricanju osobnih stavova, uvjerenja i osjećaja u sklonost prema ovisnostima o drugima kako bi se stekao osjećaj emocionalno dobro biti vlastite vrijednosti. Ako pretirano ovisimo o drugima, doći će do frustracije zbog očekivanja koje će biti iznevjerena i znači da će se i u odrasloj dobio razviti osjećaj frustriranosti, ljutnje, depresije i bespomoćnosti. Također ako imamo nerealistična očekivanja, to e, one dovode do izvora stresa zato što se ljudi ozrujaju oko nečega ne zato što je samo to, to samo po sebi stresno, već zato što ne ispunjava njihova očekivanja. Znači, kada su očekivanja realistična, život nam se čini predvidljivim i lakše njima, njima upravljati i u takvoj situaciji rase osjećaj kontrole zato što se na vrijeme može planirati i pripremiti se. I ako znate unaprijed da ćete morati raditi preko vremeno i ostati do kasno na poslu, tada ćete se tome uspjeti prilagoditi, barem donekle i sigurno bolje nego što bi uspjeli u slučaju kada bi takvu informaciju primili u zadnji tren. Veliki dio stresa je rezultati naših uvjerenja. Mi posjedujemo na tisuće raznih pretpostavki o različitim stvarima i smatramo da su sve istinite. Puni smo uvjerenja o tome kako stoje stvari, kako bi se ljudi trebali ponašati kao i o sebi samima. Većina naših uvjerenja nesavisna i mi ih ne prepoznajemo kao takve, no upravo to im daje dodatnu snagu i omogućuje da upravljaju našim životom. Prvi način na koji stavovi uvjerenja uzrokuju stres e, odnosi se na naše ponašanje koje je posljedica određenog uvjerenja. Ako smatrate da je rad ispred zadovoljstva, vjerojatno ćete raditi još predanije i imati manje slobodnog vremena nego u slučaju da to nije vaše uvjerenje. Ako vjerujete da bi svakome na prvome mjestu trebala biti dobrobit drugih, sigurno ćete do neke granice zanemarivati sebe. Sva su uvjerenja izraz osobnog filozofskog stava i sustava vrijednosti, pa će to biti uzrok povećanja napora i smanjenja opuštanja, što je prava formula za razvoj stresa. Drugi način na koji naše stavovi i uvjerenje uzrokuju stres odnosi se na situacije kada su naše pretpostavke u sukobu sa tuđima. Treba zapamtiti da osobno uvjerenja nisu uopće istine, nego naše mišljenje i zato ih se može osporavati. Uvijek je lakše izaći iz konfliktne situacije ako su sudionici spremni novo misliti o svemu ili barem priznati kako je moguće da su uvjerenja druge osobe jednako istinita. Ta mala vježba otvaranja uma redovito pomaže u smanjivanju stresnog suparništva. Što je veća odgovornost, veća razina stresa, a potpuno ukloniti stres iz naših života nije ni moguće niti poželjno. Zapravo cilj kontrola, kontrole stresa obuzati je regulirati učinke stresa kako bismo unaprijedili i obogatili svoje fizičko, psihičko i emocionalno zdravlje. Pozitivna kontrola stresa podrazumijeva da smo prepoznali njegovo javljanje kao i vrstu stresa te da smo pritom poduzeli prave mjere za rasterećenje. Tri glavne kategorije prema kojima možemo razvrstiti različite načine samopomoći su te da promijenite način razmišljanja, način razmišljanja, promijenite svoje ponašanje te stil života. Razmišljajte pozitivno. Kada se suočite sa stresnom situacijom, pokušajte izbjeći zaokupljenost negativnim mislima koje oslabljuju. Nemojte se predati osjećajima bespomoćnosti, potišenosti i razmišljanju o neuspjehu i očaju. Zbog kroničnog stresa osjetljivi smo na negativne sugestije, pa se zato pokušajte usredotočiti na one pozitivne. Usredotočite se na svoje prednosti, pokušajte naučiti nešto iz stresne situacije u kojoj se nalazite i tražite nove mogućnosti, istaknite pozitivno, odnosno promijenite se bilo bi dobro da budete organizirani zato što je neorganiziranost jedna od najčešćih uzroka stresa kao što kako e, neorganiziranost na stres e, na poslu tako i kod kuće i bilo bi dobro da izbacite to što vas muči iz sebe jer stara izreka kaže da je problem koji podijelite sa drugima riješen problem. Isto tako mogli bi zabilježiti svoje osjećaje tako voditi blog ili neki svoj dnevnik dobro bi bilo znači da se bavite nekim hobijem, da imate, da imate vrijeme za razonodu, isto tako da, će, da se što više družite i da promijenite stil života, odnosno dobro uravnotežite prehranu koja je od presudne važnosti ne samo za očuvanje zdravlja, već i velika pomoć u smanjivanju razine stresa. Također da smanjite razinu kofeina koje koristite zato što previše kofeina utječe na organizam jednako kao i dugotrajni stres i na drugo, dugotrajni stres. Također e, alkohol koje je omiljeno opojno sredstvo dokazano je da umjereno e, pijenje alkohola može smanjiti rizik od oboljevanja srčanih bolesti, no prekomjerno uzimanje dovodi do niza negativnih posljedica te oslabljuju psihičko i fizičko zdravlje. Također pušenje za koje za mnoge ljude zapravo je jedno sredstvo pomoću kojeg lakše, lakše podnose stres, e, zapravo ono to na kratko vrijeme samo smanjuje razinu, no dugoročno opasnost od pušenja na veliko nadmašuje njegov njegovu kratkoročnu korist. Također bi bilo dobro smanjiti konzumiranje šećera, a prehrana bi trebala sadržavati što manje soli. Jako je važno ograničiti količinu masnoća u prehrani i bilo bi dobro okrenuti se zdravoj prehrani, što više vitamina i minerala, osobito vitamina C, B6, B12, B5, zatim selen i željezo, cink, jod i kalci a vježbe je vrlo važna zato što reakcije na stres potiče oslobađanje visoke razine energija. Ta energija se nema gdje usmjeriti ni potrošiti, pa naše tijelo kad kad i sati ostaje u tako podraženom stanju. I stoga je vježba najlogičniji način trošenja ovako stvorene viška energije i puno bolje usmjeriti znači energiju u potpuniji oblik vježbanja poput e, brze šetnje, trčanja, vožnje bicikla i tako dalje. U tim trenucima visoke razine stresa velike koristi imamo od fizičkog praženja, no često to nažalost nije izvedivo, no redovito vježbanje može barem ukloniti dio stresa i tako pomoći da zadržimo stvari pod kontrolom. U najmanju ruku važno je vježbati tri puta tjedno i to barem 30 minuta, a poželjne su aerobne aktivnosti. Izaberite nešto što volite raditi, inače tu aktivnost ćete osjećati kao obavezu i s vremenom ćete početi izbjegavati. I ono što bi bilo dobro da upamtite da tijelo ima veću korist od e, redovitih kratkih razdoblja vježbanja nego što su neradovna, neradovita i silovita vježbanja i polako krenite u određeni program zato što ako previše i prebrzo, prebrzo se preopteretite mogli bi se sebe dovesti do velike tjelesne iscrpljenosti ili se ozlijediti. Evo način na koji tijelo, tijelo vježba smanjuje stres – Opuštanje mišića i vježbanje smanjuje mišićnu napetost, a tijekom vježbanja iskorištava se energija oslobođena zbog borise ili bježi reakcije. Aerobno vježbanje u dužem razdoblju uzrokuje stvaranje endorfina koji potiče osjećaj euforije i opuštanje. Vježbanje održava dobru cirkulaciju i snižava krvni tlak može razbistriti um, odstraniti zabrinjavajuće misli i anksioznosti i može nas potaknuti na kreativnost i rješavanje problema. Vježbanje poboljšava sliku o sebi kao i izgled te nam pomaže održati da odgovarajuću težinu. Može imati za posljedicu brojne društvene kontakte i pridonijeti ravnoteženosti između ostalih aktivnosti, na primjer posla ili škole, obiteljskih obaveza i kućanskih zaduženja. Također je vrlo važno e, dobro se naspavati, zato što je e, san vrlo važan činjenac smanjivanja razine stresa. Iako možda u svim slučajevima nije moguće ukloniti ili ublažiti brojne simptome i stresa bez stručne pomoći, i uvijek postoje načini na koji Znači u velikom broju raznolikih alternativnih načina liječenja, alternativne medicine možete se osloboditi od stresa. Kod tradicionalne medicine zapravo najviše se propisuju ti sredstva za umirenje koji djeluju na smirivanje živčanog sustava i smanjuju anksioznost i druge simptome stresa, no možda bi bilo bolje okrenuti se e, znači, iz razliku od tih sredstava za smirenje i psihoterapija i savjetovanja nekakvoj alternativnoj medicini gdje bi se trebalo relaksirati, možda se početi baviti nekakvom meditacijom, pravilno disati, e, ovladavati svojim mislima, odnosno krenuti se autogenom treningu. Može se početi baviti nekom jogom, otići na masažu koja dosta dovodi do opuštanja mišića. Osim toga, preporučuje se tradicionalna kineska medicina koja je u zadnje vrijeme dosta priznata, akupunktura, Shiatsu, to je japanska vještina isciljivanja koja sjedinjuje principe tradicionalne kineske medicine i postupke slične onima akupunkturi, a izvodi se bez igala. Shiatsu je ravnoteža, odnosno ples između praktičara i primaoca kojim se jača moć iscjeljivanja Također je poznata i Aleksandrova tehnika koja je jednostavna praktična metoda u kojoj se uči kako osvijestiti način na koji držimo tijelo tijekom svih e, dnevnih aktivnosti. Znači postoje ti načini držanja, imamo neispravno biti pretjerano ispravljeno i ispravno držanje tijela. Osim toga, aromaterapija u zadnje vrijeme postala priznata i tu se upotrebljavaju esencijalna ulja to jest ekstrakti dobivani iz aromatičnog bilja i drveća i to je holistička medicina koja dijeli iste principe, na primjer sa akupunkturom, refleksiologijom i biljnom medicinom. Osim tih ulja koje pomažu kontroli stresa, recimo bor, borovica, džumbir, bosiljak, eh, eukaliptus, kadulja, korijandar, jasmin, Lavanda, majčina dušica, mažuran naranča, ne znam, još bi mogla spomenuti i ružmarin, paprnu metvicu i tamijan. E, ono što sam spomenula, autogeni trening. Autogeni trening to je još jedna tehnika relaksacije koja se razvila prema načelima istočnjačke meditacije. će nauči progresivnim samopuštanjem, isključiti reakciju bori se ili bježi koje zazivaju stresne situacije. Mnogi sučeni praktičari autogenog treninga ujedno su psihijate ili kvalificirani savjetnici i oni proučavaju osobu kako kontrolira, da kontrolira i ublaži reakciju na stres i podigne duboku relaksaciju, potiče unutarnji sklad i samo obnavlja emocionalnu i fizičku dobrobit. E, Tečaj autogenog treninga možete upisati i ima u metropoli. Možete upisati i možete vidjeti da li vam se sviđa ili ne. Znači brojni su načini na koje se možete riješiti stresa. Može možete se okrenuti i na homeopatiju koju smo već nešto prije spomenuli dok smo dok sam obraživala temu ljekovitosti no međutim u homeopatiji će biti više govora u jednoj od sljedećih emisija kada ću razgovarati sa jednom poznatom karlovačkom homeopatkinjom pa ćete malo više saznati o tome. Osim homeopatije tu je hipnoterapija i osteopatija, a također se kaže da je posjedovanje kućnog ljubimca i briga o njemu smanjuje razinu stresa zato što kućni ljubimci pružaju svojim vlasnicima bezuvjetnu ljubav i odanost, pa možda ne bi bilo loše nabaviti si kakvog kućnog ljubimca, samo pazite da e, imate dovoljno vremena da izvršite te svoje obaveze prema njemu, zato što, je, što su psi i mačke ipak živa bića kojima se treba posvetiti. Osim toga postoji i taj chi, način e, istraživanja procesa uma i tijela kroz stvaralačko kretanje koje održava vjerovanje da je priroda uvijek u pokretu. Kako god bilo, stres je uvijek prisutan i jedna mala količina, određena količina stresa je i povoljno utječe na naš organizam, no bilo bi dobro da se naučite samo kontrolirati i da pokušate smanjiti na razinu stresa zato što je vrlo opasno, s vremenom se sve više i više gomila ta energija koju nemate gdje potrošiti i onda žalost dolazi do određenih zdravstvenih tegoba. Nadam se da ste barem nešto uspjeli naučiti o stresu i o načinima na kojima se nositi sa stresom. Čujemo se idući tjedan. Ok, on va enchaîner par une petite chanson. Un petit reggae qui s'enchaîne et qui s'accentue et qui finit en délirement ska. Alors on l'a appelé reggae ska. Est-ce que vous allez bien ce soir, reine Est-ce que vous allez bien ce soir, reine Ok alors, pour un peu plus de chaleur, on va demander à toutes les personnes, celles qui sont au bar, celles qui sont derrière, celles qui sont devant, de se rapprocher encore plus, de venir encore plus près. Ce soir, il y a pour toute la nuit, alors si vous êtes déjà fatigué, c'est pas la peine. Bonsoir et bienvenue, nous c'est Cornet. on vient du 5-3 pour faire la fête Il s'agit de s'énerver. Il s'agit de mettre le feu. Il s'agit de faire monter la température. Chile. se révolter Je crois qu'il faut se révolter Way realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od strane Europske unije u sklopu programa FARE 2006.